Tawa kaj capítulo. Dios causa causanamanta. Wauji panillaykuna. Hamkunatam haikichik Dios naikichikpa Chainatama causa chkankichik. Señor Jesús Raico ruegakuspa mañakuykiku asuan mastarach chaynata causanaykichikpaj. Hamkunaja yachankichikñam Señor Jesús Jesuspa homos haikuta. Dios Jamunan mana uchayoq kanaykichiktam hinaspa mana uchapakoq kanaykichiktam tapakamaya warmiyuq kaychik ama uchalikuspa hinaspa y yachaspa amaya mana kunataha munaychikchu Dios manariqsej runakuna hinaqa Chainaja, maya, pipas wawqintaqa señor Señor engañachunchu Señor tukuy venga kunham Nyam mantaha uyarqaykikuña. ...Dios jajayawarjanchik manam hucha vidapi purinapaqchu. causa paylapaqña ...chainaja... ...kainis jaikuna Despreciaja, desprecian manam runatachu. ...asuanjachuya chuya espíritu husuqnikichik Diostam. mantaja mananyam necesitan kichignachu, qillqamunayta. ...Dios janyam kuyanakuna mantaja. Chaynama rachkankichik Macedonia wampas. Chay wampas. ruega ruegakuykichikmi aswan mastaraq kuyanakunaykichikpaq. Aukalla, kawsakuyta munaspaya ukupakuychik imapas Kamachis haikupi hinallallam dios Chaynapi tam mana respitasuna respetasunaykichikpaq y imapas mana kichikpa. Señor Jesús pa Jesuspa kutimunanmanta, wawqi manta manta wañuqkunamanta tapas. chaynapi mana confianza confianzayuqkuna hina ama kichikpa. Jesús wañukuspa kawsarimusqanta Jesús me Jesustawan pusamunqa kawsarichisqan iñiqkunata. ni nikiko, ikin Señor panisqan señorpa nisqanman hinam. Señorpa kutimunankama, hipaspa kawsaqkunaqa manam puntasunchu wañuqkunataqa. Ikin señor punim uray uraykamunqa hanaq pachamanta, kamachikuy haparininwan. Angelkunata kamachiqpa, hayakuyninwan hinaspa, Diospa kornitillanpa haparininwan. Hinaptinmi puntata kawsarimunqa Kristupi iñiq wañuqkuna. Chaymantam kay pachapiraq kawsaqkuna paykunawan kuska altuman uharisqa kasunchik, uyukunapa ukunman señorwan tupananchikpaq, paywanmi wiñaypaq kasunchik. Kay nisqaywan ya kallpanchanakuychik.